sakkizinchi bob uzun o'tmay hazrati ayso galiya o'lkasidagi shahar yezi qishloqlog'i berib xudoning podshohlig'iga doir xushxabarni taqatdi o'n ikki shogirdimu uning bilan birga bodi bulardan boshqa yana jin va kasallik azoblaridan qutqizib saqaytilgan ba'zi ayollarmi bo'lib ularning orasida tenidan yetti jin haydab chiqarilgan majdallik maryam Herod xonning saroy amaldori Xuzaning ayoli Yoanna, Suzana va boshqa bir muncha ayollarmi bor edi. Bular o'z mol-mulklari bilan Hazrati Ayso va uning shogirdlariga yordamda bo'ldi. Xaloyiq har qaysi yurtlardan Hazrati Ayso bilan ko'rishgili uzilmay kelib turardi. Bir kuni nurg'un odam yig'ilganda Hazrati Aysa ularga tövəndiki təmsilini sözləb bədi. Bir dixan uruq çaşqılı etizg'i chiqibdi. Çaşqan uruqlarının bəziləri chig'ir yo'l ustiga tushib kishilarning oyg'i ostida qopdi va qushlarga yem bo'pti ba'zilari osti toshliq tuproqqa tushibdi ammo yerdagi namlik yetishmaganlikdan urug'lar unib chiqqandan keyin qurib ketibdi ba'zilari tikanlarni orsig'i tushibdi moysilar tikanlar bilan bo'yi tolishib o'sibdi biroq natijada tikanlar moysilarni besivyapti ba'zilari bo'lsa munbat tuproqqa tushib obdan o'sib yuz hassilab g'usul beribdi hazrati ayso yuqori ovoz bilan yana bu so'zlarni qulog'inglarda ching tutinglar dedi Keyin uning shogirdlari uningdan bu tamsilning ma'nisini so'rdi. Hazrati Aysa ularga mundaq dedi: Xudoning podshohligining sirlari sizlarning bilishinglarga berildi. Biroq boshqalarga kelsak ularga tamsillar bilanla tushandiraman Shuning uchun ular so'zimni anglisimu tushanmaydi Bu ahvol Yaşaya payg'ambarning deginidək boldi. Ula qarısı mı köməydi, ağlısı mı Bu tamsilning mənisi mundaq. Uruq, Xudoning sözüdür. Çığır yoldiki tuproqqa tushgan uruqlar shundaq kishilarga tamsil qilinganki, ki, ular Xudanın sözünü anlısımı, uni qabul qilmaydi. shayton ularni e'tiqod orqali qutqizilsin deb ularning ko'nglidan xudoning so'zini ilib qechib ketidi toshliq tuproqqa tushgan urug'lar xudoning so'zini anglagan hamon xushalliq bilan qubul qilganlarga tamsil qilingan ular buningga bir mahal ishongan bo'ladi ammo ularning yiltizi bo'lmaganligi uchun biror mushkullikka yo'liqsilar bardoshliq berolmaydi tikanli kuchukan urug'log'i kesak ular shundoq kishilarga tamsil qilinganki ular xudoning so'zlarini anglasumu uzun o'tmayla ko'ngliga bu dunyoning andisha boylik va halovatlarining iziq kirib kirivelib xudoning so'zini bo'g'itdida ular hosilsiz qoludi munba tuproqqa tushgan urug'lar bo'lsa xudoning so'zini anglaydigan ularni pok va chin dilida chin saqlaydigan hosil bergucha savr qiladigan kishilardir hazrati ayso shogirdlarga yana chiroqni yiqib uni biror narsa bilan yepib qo'ydigan yoki karavotning ostiga yushib qo'ydigan kishi yo'q albatta aksicha uyga kirganlar aniq ko'ralsin deb uni jazman chog'donning ustiga qo'ydi chunki yepi qo'yilgan har qandoq narsa oshkora bo'lmay qolmaydi yoshirilgan har qandoq narsa bilinmay qolmaydi shuning uchun mening xudoning haqiqati to'g'risida aytqanlarimni ko'ngil qo'yib anglanglar chunki kimda aql farosat bo'lsa uningga texmi ko'p beriladi lekin kimda aql farosat bo'lmasa o'zida bor deb qarolg'inimu elib ketiladi dedi hazrati aysoning onasi va inlari uning bilan ko'rishgili keldi lekin odam ko'p bo'lg'ashqa yenig'i kelolmagan edi bir kishi hazrati aysoga oningiz va inlaringiz siz bilan ko'rishimiz deb sirtda turdi dedi xudoning so'zini anglab uningga amal qilganlarning hammasi mening onam va oki inlirimdir», dedi hazrati ayso ko'pchilikka bir kuni hazrati ayso shogirdi bilan birga kemaga tushib ularga ko'lning u qitig'i borayli dedi shuning bilan ular yo'lga chiqdi kemi ketayotganda hazrati ayso uxlab qoldi ushtum tut qattiq bo'ron chiqib kemi sutoshib hammasi intayin xab ichida qoldi shogirdlar hazrati aysoni o'yg'utib ustoz ustoz g'arq bo'lish oldida turimiz dedi hazrati ayso o'yg'unib bo'ron chopqinga buyruq qilgan edi bo'ron to'xtab to'lqin pastlab hammasi tinchidi ondin u shogirdlarga burilib ishonchinglar nega ketdi dedi shogirdlar ham hayron bo'lib ham qo'qishib bir biriga bu odam zodi kimdu buyruq qilsa hatto bo'ron va do'lqinlarmu uning gapini olaydikan ha deb ketishdi hazrati ayso shogirdlari bilan jaliliya ko'lning u chetidagi yerasılıqlar tugan yagi bodi hazrati ayso qirg'oqqa chiqishiga shahardan kelgan jin chopashqon biri uning oldiga keldi bu odam uzundan beri kiyim kiymay uyda tumay go'r qilingan o'nkirlarda yashaydi u hazrati aysoni ko'rishi bilanla uning oyig'iga yiqilib ulug' xudoning o'g'li ayso ishimga aralashma sandan o'tinamanki meni qiynama vaqirab ketdi uning bundoq deyishining sababi hazrati iso jinga uning tendin chiqishni buyurgan edi jin bu odamni uzun vaqt ilkiga ilib olgan edi xalq bu odamni ko'p ketim zanjir kishanlar bilan bog'lab qamab qo'ygan bo'lsa-mu, u ularni uzib kechib chiqib jin tarpidan cho'l bayovonlarga ilib ketilyapti hazrati ayso bu odamdan isming nima деп сұрды. Исмим мыңлыған, деп жауап бәді бұ адамны сөзілді атқан жин. Чүнкі, бұ адамге мұңлыған жинла чапсуаған еді. Ола, әзірті Әйсаға, өзіріні шайтанға тәйірланған тегі үйік аңлаға сүрген қымаслықны өтініп ялғырды. Шу әтіраптікі тақ бағырда бір топ тоңғыз падысы озықлынды біретті. Жылла, әзірті Әйсағы ялғырып, to'ng'izlarning teniga kirib ketishiga ijozat berishni talab qildi hazrati ayso ijozat berdi jinlar yelka odamning tenidan chiqib to'ng'izlarga chopishib oldi butun to'ng'iz podisi patparoq bo'lib yugurgan peti yordan tushib ko'lga g'arq bo'ldi bu holni ko'rgan to'ng'iz boquvchilar u yerdan qechib shahar yezladi bu xabarni taqatdi u yerdagi kishilar sodi nimish bo'lganligini ko'gili bu yerga kelishdi ular hazrati aysoning oldiga kelib tendin jinlar chiqib ketgan yilqi odamning kiyimlarini kiyib as o'sha joyida holda hazrati aysoning oldida o'tig'onligini ko'rib qo'rqib ketishdi bu mo'jizani ko'rganlar yilqi kishining soqish jarayonini ko'pchilikka so'zlab berdi shu yerdagi kishilar hazrati aysoning u yerdan ketishini talab qilishdi chunki ular tayin qo'qishgan edi shunga hazrati ayso kemiga tushib qaytib ketmoqchi bo'ldi Kenidan jilla chiqib ketgan yilqi kishi hazrati aysoga manmu siz bilan birga ketay deb yolvurdi lekin hazrati ayso uningga uyingga qaytib berib xudoning sanga naqadar cho'ng ishlarni qilib baganligini yetkizgin dedi u odam qaytib berib butun shaharni oralab hazrati ayso o'zi qilib bagan cho'ng ishlarni hammaylanga yetkizdi hazrati Eysa, ko'lning bu qeti qaytib kelganida haloyiq uni qarshi elishdi chunki hammanglar uning qaytib kelishini kutib turadi qarshi olg'i chiqqanlar ichida ma'lum bir ibodatxonning mas'ullaridan biri bo'lgan yoir muboy edi u hazrati aysoning oyig'i yiqilib uyiga taklif qilib yolvurdi chunki uning 12 ikki yoshlik yolg'iz qizi o'lib ketish oldida turadi hazrati ayso u yerga borganda kishilar uning atrofiga zich olishib oldi to'pning ichida xun tavlash kesli giribdor bo'g'iniga o'n ikki yil bo'lgan bir ayolmi bor edi u bo pulini tevibla hajlab tuyatgan bo'lsimu hech kim uni saqaytolmagan ekan u hazrati aysoning oq tarpidan kelib uning chopinning peshini silab qo'yivdi xun shu on to'xtadi peshimni تطکان کیم؟ دب so'radi حضرت ayso ko'pchilik tutmidiq دیشتی. ustoz to'rt atrofingizning hammasi odam ular sizni qistab turyotmamdu dedi petrus lekin hazrati ayso yo'q birsi qasddan peshimni tutdi chunki vujudimdan kuch qudratdan chiqib ketganini sezdim dedi Helqi ayol Hazreti Aysoning sezib qolganligini bilib, titirgan holda uning oldiga kelib, oyig'iga yiqildi. va ko'pchilikka o'zining hazrati aysoning peshini nemishqa tutganligini ham shu on soqiyib ketganligini aytdi qizim ishonching seni saqaytdi tinch omon bo'l dedi hazrati ayso uningga hazrati ayso bu so'zni qilayotganda ibodatxona mas'ulining uyidan kelgan biri ibodatxona mas'uli yoyirg'a qizingiz jon usti Әмді ұстазны авары қымайлы, деді. Бұны аңлыған әзірті Әйса яйырға, қоқмыған, маңы ішәнген, о, сақиып кетіді, деді. Әзірті Әйса яйырның өйгі бағанда, Петрус, Юханна, Яқып вә қызның ата-аныстың башқа кішілерінің өзі білән білі өйгі кірішіге рұқсат қымыды. u yadikilar qizg'i hozir tutib yig'izor qilishyotadi hazrati ayso ularga bo'ldi yig'lamanglar qiz o'lmidi uxlab qopti dedi biroq xaloyiq uni masxara qildi chunki qizning allaqachon jon uzganligidan ularning xabari bor edi lekin hazrati ayso qizning qo'lidan totib bolam орныңдан тұр деп шақырды қызының рухи кеніге қайтып келіп о дәрхал орнынан туды әзірті әйса ұлаға қызының қосығыға бір нәрсе берішіне бұйырды қызының ата анасы нахайты әйран келісті лекин әзірті әйса ұлаға бұл ішіне ешкімге не тапылыды